Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ամիս անց 2020 թվականի հունիսի վերջին Արայիկ Հարությունյանը հարավիրել էր ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել էր Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծի կազմման հարցը։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրությունում ասված էր. Երկրի ղեկավարը նշել է, որ տարիների վեր պատասխանատուների անհերատես աշխատանքի պատճառով մայրաքաղաքը զրկված է եղել ուրույն ոչ ունենալու հնարավորությունից։ Արայիկ Հարությունյանը հանձնարարել է կար ժամանակահատվածում միջոցներ ձեռնարկել Ստեփանակերտի նոր գլխավոր հատակագիծը մշակելու ուղղությամբ։ Հանրապետության նախագահի խոսքով այն հիմք է հանդիսանալու նաև նախկինում կառուցված շենք շինություններին անդրադառնալու եւ անհրաժեշտության դեպքում դրանք ձևափոխելու կամ քանդելու որոշում կայացնելու համար։ Չեմ էլ ուզում ենթադրել, թե ում նկատի ուներ երկրի ղեկավարը պատասխանատուներ ասելով, թեմայի շուրջ բազմաթիվ հարցեր ունեի։ Օրինակ, հանրապետական իշխանությունները չէին կարող պատասխանատուներին շրջահայացության ուղի տեղափոխել եւ կամ միթե գլխավոր հատակագծի բացակայությունն արդարացնում է մտեցումը, որ ով ինչ ուզենա, ինչպես ուզենա եւ որտեղ ուզենա կառուցի։ Արդեն Արցախ նախագիծ կազմակերպության ղեկավար Մամիկոն Ֆարսյանի հետ պայմանավորվել էի, որ գլխավոր հատակագծի կազմման ուղղությամբ նախնական որոշ գործեր անելուց հետո 2021 թվականի առաջին ամիսներին ընդհանուր գծերով ունկնդրին ներկայացվեր Մայրաքաղաքի գլխավոր քաղաքաշինական փաստաթուղթը։ Պատերազմը խառնեց ամեն ինչ, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի պետ Սեյրան Սաֆարյանը հիշում է, որ սեպտեմբերի 25-ին քաղաքապետարանն արդեն պայմանագիր էր կնքել նախագծող կազմակերպության հետ, իսկ 27-ին ռազմական գործողությունները սկսվեցին։ Պայմանագիրը կնքված է եղել արդեն իսկ հավաքագրումը իրականացրել։ Տվյալների հավաքագրում, տեխնիկական պայմանների ուսումնասիրություն, հերհանկարային մոտեցումների արդեն կարգավորած առաջադրանքների ու կազմած պատերազմը պարզապես հանգարել այդ գործին հաշվի առնելով հերետակոծության հետևանքները աշխատանքները ուղղանք ավելի շատ վերականողական աշխատանքների վրա ուշադրությունը ավելի շատ ավելի շատ այդ աշխատանքների վրա է նա հա բայց երևի ես մոտակա տարին կամ տարիներին արդեն նորից ենք սկսելու, որովհետև խիստ անհրաժեշտություն է գլխավոր հատակագիծում ունենալը, որովհետև մեր հիմնական քաղաքաշինական փաստաթուղթն է, որը մեր 20-30 տարվա հեռանակարանի ծրագիրն է լինելու քաղաքի համար։ Հուսամ շատ արագ ծակավորելու այդ հարցը, որովհետև խիստ անհրաժեշտություն է քաղաքի համար իրավիճակից ելնելով Արցախ նախագիծը դադարեցրել է այդ ուղությամբ աշխատանքները թե շարունակում Շարունակավոր դադարեցված է, բայց հուսանք մոմենտակ ամիսներին նորից սկսելու ենք աշխատանքները, որտեղ նորից են կրկնում խիստ անհրաժեշտություն անգախավոր հատակագիծի ունենալը Ուրվագծված է, թե ինչպիսին կլինի Ստեփանակերտի հատակագից օրինակ քաղաքը որ ուղությամբ է զարգանալու, թևերը դեպի ուր է տարածելու, Իհարկե որոշակի մեր առաջադրանքում նախանշված առաջակետերում նշված է ինչ ուղղությամբ պիտի զարգանա քաղաքը։ Հիմնական ուղղությունը աչափնյակ եւ արիշ թաղամասերի ուղղությամբ է, որտեղ արդեն քաղաքի ներսում տեղ չկա կառուցապատում իրականացնելու, ավելի շատ պիտի ծայրամասեր ընդարձակվեն իսկ ուղությունները իհարկե པարզ է պետք է ունենան ընդհանուր բնագից ճանապարհների լայնացում, ստորգետնյա եւ վերգետնյա անցումներ, կանաչապատ տարածքների ավելացում, նոր դպրոց, մանկապարտեզների կառուցում, հաշվի առնելով բնակչության հեռանկարային զարգացումը եւ բնակոդի ավելացման խնդիրների Ընդհանուր պատկերը པարզ է, բայց շնական տեսքը տեսնելու համար պարտադիր պետք է ունենալ գլխավոր հատակագիծը, որպեսզի տենանք ինչ է ստացվում։ Պատերազմից հետո ստեղծված իրադրությունը ըստ երևույթին որոշ շտրիխներ կավելացնի կամ կփոխի նախանշվածում։ Իհարկե պատերազմն էլ իր հետ կթողել իր ուսուցողական մոտիվներով արդեն իսկ որոշակի ուծումներով աշխատանքներ է տարվում, բոլոր շենքերով պետք է ունենան պարտադիր նկողային հարկեր իր ապաստարաններով, իր սանհանգույցներով։ Որոշ թաղամասերում նաև նախատեսվում է ստորգետնյա տաքստոսներ, որպեսզի բնակիչները կարողանան պատասխանեն եւ սեյսմոզիվացիան տեսանկյունից նոր մոտեցում է տրված, որպեսզի նոր շենքերը, հին շենքերում հնարավորինս կարողանան կապաստարանների հարցուցել։ Տեգրան Մեծի փողոցի շենքերից մեկի ուժեղացում է կատարվում։ Ստեփանակերտում նկատի ունենալով, որ մենք ապրում ենք պատերազմական իրավիճակում եւ սեյսմա վտանգ գոտում նախատեսված է այլ շենքերում աշխատանքներ սեյսմիկ ծառայությունը ըստ երևույթին ցանկատվել է նման շենքերի ծեր կողմից նշված է շենքը սեյսմիկ ծառայվելան ծառայության կողմից ուսումնասիրություն են իրականացնել եւ եզրակացությունը այդպեսին է, որ սեսմոզի 60 բարձրացվի։ Այսինքն հիմա կատարում է սեսմոզի 60 բարձրացման աշխատանքները, հիմքի ուժեղացում, պատերի ուժեղացում, որոշ հեծանների ուժեղացման աշխատանքներ։ Իսկ մնացած շեպքերի դեպքում որոշակի ցանկ ունենք հետագա աշխատանքների համար այս պահին հերթով հաշվառնելով շենքի վթարանության աշճանի վիճակից հերթով է կատարում այդ գործողությունները դիգրամեծը համարվում է առաջտային շենք, դրա համար առաջինը դրանից ենք սկսել, բայց հետագայում եւս ունենալով նմանատիպ շենքեր։ Սիսկո զմացան պատրաստման հա։ տարբերակը ոչ բոլոր շենքերում հնարավոր իրականացնել այդ շենքում հնարավոր է իրականացնել սեյսմոզիմաս, իսկ մնացած շենքերում օրինակ մենք ունենք շենքեր բանվորական թաղերի մասին օրինակ տեսել, դե։ սեյսմոզիմացան բարձրացման անհրաժեշտություն չկա նպատակահարմար չէ համ տեխնիկատնտեսապես, համ շինարարության տեսանկյունից։ Ծախսի առումով համարյա նույն ծախսն է ստացվելու, ինչ նոր կառուցենք։ Դրա քանդման ենթակա։ Դրա համար որոշում կա, որ ավելի քանդենք, տեղա նոր շենք ժամանակակից ստանդարտներով կառուցենք։ Իսկ այն շենքերը, որոնք պահպանման կարիք ունի, իհարկե սեսմոզիվացիան տարբերակ է կտրելու։ Արդեն աշխատանքներ են կատարվում բանվորական թաղամասի այդ մի քանի շենքը քանդելու համար։ Հիմա հետաձգվել է մի քիչ հետաձգվել է մեր ծրագրերը հաշվանով հետ պատերազմական իրավիճակը, որտեղ բնակարանային ֆոնդի մեծ կարիք կա, հաշվանով տարահամաս բնակիչների քանակը մեծ մասը կենտրոնացված է քաղաքի վրա։ Հաշվանով այդ հանգամանքը որոշումը կայացվել ավելի լավ է այս պահին կենցաղային հարց լուծվի բնակֆոնդը ավելացման ուղղությամբ դրա համար մի քիչ հետաձգվել է, բայց ժամանակի հարց է։ Նույն բանվորական թաղամասի վերաբերյալ նույնը հանրակացարանների շենքերի վերաբերյալ մի քիչ հետաձգվել է, բայց հետագայում ծրագրում նշված է նախաճաշած։ Դուք ասացիք, որ մայրաքաղաքի ներսում արդեն տարածք չի մնացել, գրեթե չի մնացել, որ կառուցապատված չլինի։ Պլայն թափով նկարանաշինություն է ընթանում։ Նպատակահարմար չէ հենց այդ շենքերը քանդել, նույն տեղում բնակելի շենք կառուցել, ապահովել եւ տվյալ շենքի բնակիչներին եւ հերթագրվածներին։ Իհարկե, լավ տարբերակ եք ասում, բայց քանի որ բարձր բնակարանը այսօրվա պայմաններում խնդիր է, բնակիչների տեղափոխումը կամ արվարում ապրեցնելը խնդիր է այս պայմանությամբ, հաջորդ փուլում նման երևի կլինի, բայց տեղամասերը, որտեղ հիմա շինարարությունն է իրականացնում, նախկինում էր նշված էր, որ պիտի կառուցապատում իրականացնենք, այսպես տեղամասերով, որտեղ հնարավոր է իրականացնել կառուցապատում, կառուցապատում եք իրականացնում, որտեղ չէ, հաջորդ փուլում ասնելու եք հին շենքերի կանման աշխատանքներ։ Դուք ասում եք քաղաքը պիտի զարգանա դեպի Արեշ, դեպի Աչափնյակ, հիմա Աչափնյակում բնակելի շենքեր են կառուցվում։ Ճիշտ եք համարում, այսքան մեծ քանակով բնակելի շենքերի կառուցումը քաղաքի կարելի ասել կենտրոնական մասում դրա մասին էլ կա լուծում արդեն տվել ենք երևի դուք տրանսպորտային հոսքի մեծացման խնդրի մասին են խոսում։ Արդեն իսկ մեր կողմից պատվիրվել է նախագծեր, որպեսզի հեռանկարային փողոցների լայնացման աշխատանքներ իրականացնենք։ Գլխավոր հատակագծի առաջադրանքում են կան հարցերը, օրինակ ազատամարտիկների Մանուկյան եւ Թումանյան փողոցների լայնացման աշխատանքների վերաբերյալ եւ Վեգետնյան եւ Ստորգետնյան անցումները մի քանի տեղամասում կամուրջների կառուցման աշխատանքներ, շրջանчик ճանապարհների կառուցման աշխատանքն է պլանավորված է։ Ինձ թվում է հաջորդ փուլում առաջնահերթությունը պետք է տրվի տրանսպորտային հոսքերի նվազեցման խնդրի համար։ Մենք այս բանի խնդիր ունենք գլխավոր ճանապարհների բեռնաթափմանում, այլընտրանքային ճանապարհների լայնացման եւ բացման արդյունքում կունենանք ավելի թեթև փողոցներ։ Այս բարդությամբ այդ աշխատանքների համար արդեն իսկ աշխատանքներ տարվում են նախագծերի պատրաստվում են եւ գալիք տարիներին այդ աշխատանքներն են իրականացնում։ Իրոք կենտրոնական փողոցների մայթերը դարձակ լայն էին եւ կենտրոնական մասերում հնարավոր է մայթերի հաշվին ճանապարհները ավտոմեքենաների երթևեկության համար նախատեսված ճանապարհները լայնացնել, բայց նույն այդ մայթերի վրա կառուցվում են առևտրի սրահներ, կենցաղային տարբեր օբյեկտներ, ժամանակին նման բան եղել է Հիմա համաձայն չեմ ձեր հետ։ Մեր հիմնական սկզբունքը մայթի եւ գազոնի վրա ինչ որ բան կառուցելը ֆեստիվալ գելվում է։ Ժամանակավոր ինչ որ տեղեր կրպակներ կա տեղադրած, բայց այդ էլ է ժամանակավարը ընդունում սեզոնային փուլը, որոնց դա էլ ենք հավաքել։ Ճարտարապետության եւ շինարարության մեջ մի հատ եզակի մեխանիզմ կա ամբողջ աշխարհում ընդունված տարբերակը, եթե Լոնդոնը օրինակ բերենք, Լոնդոնը 3 անգամ կանդել նորից կառուցել են մենք միանգամից չենք էլ կարող պահանջել Ստեփանակերտից, որ մեր ուզած տարբերակում լինի, որովհետև մեր սպეციფიკան մի քիչ ուրիշ կերպ է, այլ քաղաք օրինակ 3 անգամ պատերազմ անցել։ Միջայտ ադրբեջանական տիրապետության տակ էր շինությունները, որ պիտի կառուցվեր չէին կարողանում այնպես կառուցել։ Ազգային ճարտարապետությունը նկատի ունի քայկական։ Իհարկե, ազգայինն էլ եւ ժամանակակից ճարտարապետության մեջ էլ ընդունված տարբերակ է։ Միանման շենքեր են կառուցվում։ Պետք չի որ միանման են։ Ադրբեջանի դիրապետության ժամանակ։ Այո, տիպային շենքեր էին կառուցում, բայց ժամանակը ամեն ինչ գցում է իր տեղը։ Այսինքն ժամանակը իր դերն է խաղալու Ստեփանակերտի ճարտարապետության մեջ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչը փոխվելու է ձեր ասած այն երևույթները, որ նախկինում է կառուցվել, նախկինում է ինչ որ հողատասմերը, ժամանակի ընթացքում քանդվելու է, տեղը մայթելն ու կամ ինչ որ այգիելն ու ինչ որ բան են կառուցելու։ Ինքը միշտապես աճող, զարգացող, փոփոխվող օրգանիզմ է։ Ինքը միշտապես շարժման մեջ է պետք չէ այս պահին մեր քաղաքից ավելին պահանջեն, քանի որ ավելի նուրբ է եւ ավելի խոցելի է այդ քաղաքը։ Համատաբար էլ նոր քաղաք է, ընդամենը 100-100 քանի տարվա պատմություն ունի։ Որպես քաղաք 100 տարին դե, էլ չի լրացել։ Դեր զարգացման եւ աճելու տեղ ունի մեր քաղաքը։ Եթե մենք այնպես վարվենք, որ հետագայում փոփոխություններ մտցնելու կարիք քիչ լինի, կշահենք եւ ֆինանսապես եւ այլ առումներով։ Ճիշտ է, որովհետեւ մեր գլխավոր հատակագծի ունենալու միտումը դրան էր ուղված, քանի որ միայն քաղաքաշինական ծրագիրն է, որը ապագայի համար մեծ նշանակություն ունի, ոչ միայն ճարտարապետության, այլ տնտեսության, մշակույթի, արտաքին տեսքի զարգացման ուղղությունների առումով։ Դրա համար ընդունված տարբերակը բոլոր քաղաքներում նա մշտապես գործող գլխավոր հատակագից է։ Խորթային ժամանակներում Ստեփանակերտն էր գլխավոր հատակագից։ Պատերազմից հետո քանիցս փորձեր են արվել, նույնիսկ աշխատանքներ են սկսվել, որպեսի քաղաքը ունենա գլխավոր հատակագից, այդպես էլ չի հաջողվել։ Հիմա էլ պատերազմը խանգարեց, բայց արդյոք գլխավոր հատակագծի բացակայությունը պետք է հնարավորություն տա կառուցել այն, ինչ չպիտի կառուցվի։ Միգուցե որոշակի տեղամասերի համար համաձայն կլինեմ, բայց իհարկե ձեր ասացի մեջ էլ կա ճշմարտություն, քաղաք 4 անգամ գլխավոր հատակագից է դարձել։ Վերջին փորձը 2007 թվականին էր հայ նախագծի կողմից որոշ աշխատանքներ արվել, սակայն այդ աշխատանքների բնույթը ավելի շատ ուղղված էր քաղաքի առաջնահերթ շինարարության ուղղությամբ վերջնական փուլ չի մտել, դրանից հետո խառհատակագիծը պետք է հաստատվեր չեմ կարող ասել պատճառները ինչի չի մտել, որովհետև այն ժամանակ ես այստեղ չէի աշխատում։ Բայց քանի որ ժամանակ է ացել 2007 թվականին արդեն իսկ արված աշխատանքները իրան ժկորցել է, ժամանակը արդեն ացել է։ Դրա համար որոշում էր կայացվել նոր ունենանք ավելի ժամանակակից, ավելի տեղանքին համապատասխան եղաչինությունները հաշվի առնելով ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունիսի 3-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։